Uğultular ortasında yapayalnızım ben Fikir karmaşasına atılan ilmekbe Dünyayı dört döndüren serçe parmağında Yine serçe parmağını keşfedemeyen ben nefsin sir gardiyanı, mektebeli cümbüşlerin Ağlayan çocuğu ben Hani ya Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Kaktüsü koklayan ben Kan kokusunda Beyrut'un Kardeşimin gözlerinde Ölümün sıcaklığını hisseder Dünyayı dört döndüren serçe parmağında Yine serçe parmağını keşfedemeyen de Hani ya Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Terleyen duvarların soğuk nefesiyim ben Ben özgürlük halifesi Mustafa'nın muştu sesi ben Bacımın kara çarşafında laleler yetiştiren ben Hani ya çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Uğultular ortasında yapayalnızım ben Fikir karmaşasına atılan ilmek ben Dünyayı dört döndüren serçe parmağında Yine serçe parmağını keşfedemeyen ben Hani ya çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde